ธรรมธรรมยังพุทธาภิสุติงกโรมาเสโยสุตาทานปะโตพระตาถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอารังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธ บันโนเห็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิจาและจารณะสุขโตเห็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทูเห็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอานุสารโรภุริสธรรมสารพี สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธาเทวมนุษานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ผู้สอนเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมอาวะ ผู้มีความจำเริญจำแนกคำสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรมกังสัรมนณธรรมนิงปจังสเทวมนุสสะสยังอภิญญาสจิกัตวาภเวเทติพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด ได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้ว ทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดา มารรมและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดา และมนุษย์ให้รู้ตามยอธรรมางเทเสติ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้ว อาทิกาลยานังไพรอดในเบื้องต้นมาเจกาลยานังไพรอดในท่ามกลาง ปาริโยชานกาลยานังไพรอดในที่สุด สาทังสัพยัญชนะแกวลาะริคุณังปริสุตังพรหมจริยังปตาเจริยงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอาถาพร้อมทั้งพยัญชนะสามังปะวันตังอภิปุชยามิ เจ้าบูชาอย่างยิ่งกับพ่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามหังปะทวันตัง เจรสานามานิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าว